Օգոստոսի 16-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստ անցկացրեց, որտեղ քննարկվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակումն ու Արցախում հումանիտար իրավիճակը։ Ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից՝ սпасել որևէ հայտարարության կամ բանաձևի ընդունման, ինչ բովանդակությամբ փաստաթուղթ կարող է ընդունվել։ Այս հարցերի շուրջ մենք զրուցել ենք իրավաբան Վահե Թորոսյանի հետ։ Օգոստոսի 16-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստ անցկացրեց, քննարկեց Լաչինի Միչանսկի շրջափակումն ու Արցախում հումանիտար իրավիճակը, եւ պաշտոնական Երևանը կոչ էր արել, որ միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անվտանգության խորհուրդը կանխի զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները եւ ցեղասպանությունը։ Պարոն Թորոսյան, ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ի անվտանգության անվտանգության խորհրդից սпасել որևէ հայտարարության կամ բանաձևի ընդունման։ Ինչ բովանդակությամբ փաստաթուղթ կարող է ընդունվել, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ որևէ ակնկալիք չի կարող լինել մատի անվտանգության խորհրդից։ Անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների ինքնմշտական անդամների եւ ոչ մշտական անդամների ատարությունները արդեն իսկ հավաստեցին, որ անվտանգության խորհրդի նիստը ունի շատ հրճակագրային եւ դեկլարատիվ բնույթ, եւ դրա նպատակը ընդամենը միջազգային հանրության, այսպես կոչված կարտիկի ձևավորումն է, որը սակայն չի ունենալու որևէ ակտանու ազդեցություն Ադրբեջանի ցավալաբաշտական եւ հակահայկական քաղաքականությունը զսպելու նպատակով։ Անկամ եթե կընդունվել որ հայտարարություն կամ որևէ բանաձև, միևնույն է դրանով Ադրբեջանը հետ չի կանգնում իր հակահայկական քաղաքականությունից եւ Արցախը Ադրբեջանի հանրապետությանը ինտեգրելու իր հավաքությունների։ Ոստի կարծում եմ, որ այդտեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ուղղակի անզոր է, որովհետեւ Ադրբեջանը առաջնորդվում է ուժային քաղաքականությամբ, Ադրբեջանը հիմնվում է ուժի գործոնի վրա եւ բանացնում է այն ուժը, որը այս պահին նրան թույլ է տալիս հասնելու իր արժեք դրված նպատակներին։ Դուք դե արդեն 253 օրն է, որ Արցախը հետեւում շրջապակման մեջ։ Այո։ Այդ ընթացքում արդեն բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել, հարաբիջ խոսքեր, քիթարական հայտարարություններ, դիվանագիտական տարբեր դեմարշներ։ Եթե չեմ խոսում ՄԱԿ-ի միջազգային արտադրական կառույցի ՄԱԿ-ի դատարանի կողմից արված կատարված որոշման մասին, որի համաձայն պետք է այդ Վերձորի միջանցքը ապա շրջապատվել, անարգել կերպով ապահովել քաղաքացիների դերների եւ տրանսպորտի տեղաշարժը, բայց մինչ օրը ոչ միայն դա արվաշ չէ, այլև Ադրբեջանը ավելի շատ ճնշում է բանացնում եւ մեծացնում է իր ճնշման քանակները Արցախի բնակության նկատմամբ։ Ուհ։ Ուստի կարծում եմ մարտի անվտանգության խորհրդի ներքադրյալ հայտարարությունը որոշումը կամ բանաձևը չի ունենալու որևէ պատասխանատվական բնույթ եւ երբևէ չի կարողանալու կանխել Ադրբեջանի մաքսիմալիստական կամ առավելապաշտական քաղաքականությունը։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը նա է, թե մենք ինչպես ենք հակազդում դրան։ Մենք ինչ ենք անում, որպեսզի կարողանանք որևէ կերպ կանխել այն շարունակվող արհավիրքը, որի մեջ այսօր գտնվում է մեր Արցախահայությունը։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության գերովին արտահայտել է Արմովի դիքորոշումը հրաժարվելով Արցախի դեպքերության, այսինքն Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մի մաս, որով պատմացի ընդունելը, որ Արցախը իր համար այլևս առաջնահերթություն չէ, Հայաստանը չի հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունի ակնկալիքներ ունենալ Արցախի մասով դա սոցիալ ապահովությունն է։ Բայց ներդրժ ժամանակ չպետք է ասել, որ ամեն ինչ ավարտված է, ամեն ինչ կանխորոշված է եւ պետք է ուղղակի թողնել Ադրբեջանի կամ գերտերությունների տոտալ վերահսկողությանը կամ նրանց որոշումների կազմանը։ Այստեղ եւ Հայաստանի ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջամիտ քաղաքացիները, որոնք իդեպ ճիշտ չեն եւ նրանք, որոնք կարծում են, որ եւ պետք է հավատում են, որ Արցախը երբեք չի կարող Ադրբեջանի կազմում, եթե չի կարող ինտեգրվել Ադրբեջանի հանրապետությանը, իջ բոլոր հետևանքերով հանդերձ, այս քաղաքացիները փորձագիտական դաշտը պետք է անպայման այդ խոսքերի ձայնը իրենց ուսման պահանջը բարձրացնի եւ հստակորեն նախանշի այն երկրային ուղիները, որոնք հնարավոր կլինի կանխել արտասխում տեղի ունեցող այսօրվան չասեմ նախաձեռնական, բայց աղետալի ճգնաժամային իրավիճակը չենք խոսում տեղասպանության մասին, այսինքն զտումների մասին, որովհետև իսկապես այսօր Արցախում վիճակը շատ օրհասական է։ Այո մարդիկ այսօր Արցախում տեսեք սովահարության եզրին են կանգնած եւ հրապարակված վերջերս արդեն սովամահության առաջի դեպքը Արցախում եւ դա իրականություն է եւ ամբողջ աշխարհը պետք է դրա մասին խոսի բայց անգամ խոսքը այդտեղ չունի որևէ ազդեցություն եթե այդ խոսքը հայտարարությունը չի ապահովում, չի ամրապնդվում եւ չի երաշխավորվում որովհետեւ հստակ պատժամիջոցներով եւ երաշխիքներով։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ Արցախի հայ բնակության անվտանգության իրավունքների ուշնորոշման իրավունքի այդքան այս բացը գտնվում է հայ ժողովրդի հավաքական դերերում։ Ես չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության իշխանության, որովհետեւ նոր ցանկերտնում մեր իշխանությունները իրենք տոտալ դեպքում հրաժարվել են ապնալ Այո, նրանք կարող են բարձրացնել Արցախի ժողովրդի կենտրոնային իրավունքների մասին, որոշ անվտանգային իրավունքների մասին, տեղաշարժի իրավունքի, բայց դա ամենևին էլ չի վկայում Արցախի հայ բնակության օրինակ որոշման իրավունքի մասին է դա ամենևին էլ չի նպաստելու Արցախի հայ բնակության կայուն զարգացմանը, աղությանը եւ իրական անվտանգությանը։ Այսինքն եթե մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ընդունում է, որ Արցախը պետք է ինտեգրվի Ադրբեջանին, չէ՞ որ ըստ էության եթե իշխանությունները ճանաչում են Արցախի լինելիությունը Ադրբեջանի կազմում, դրանով նրանք ըստ էության ընդունում են, որ Արցախի հայ բնակչությունը նրանք Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, պետք է ինտեգրվեն Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Նրանք գործում են Ադրբեջանի համանացության իրավազորության ներքո եւ այս բalagan բնականաբար ոչ չի կարող գնալ Արցախի որպես անկախ միավորի ճանաչման, առավելևս անկախության, հավանության եւ այլ արկադիճակների մասին, այսինքն կարգադիճակի մասին խոսք այդտեղ գոյություն չունի։ Պարոն Թորոսյան, իլրումը ձեր ասացին օրերս Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը շեշտեց, որ ցավոք սրտի հայկական կողմը Ադրբեջանին տվել է ուժեղ խաղակարդ, քանի որ Փաշինյանը բանավոր արդեն ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինչպես նաև դուք նշեցիք, Այս հանգամանքը ըստ ձեզ կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ բանաձևի ընդունման կամ հայտարարության ընդունման համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ բանին որևէ հայտարարություն, որևէ բանավոր խոսք ուղղակի չի կարող Ադրբեջանին հետ պահել իր ժամանակաշտական նկատումներից։ Որևէ խոսք, որևէ հայտարարություն։ Միայն կարող է ուժային մեթոդներով, ուժի քաղաքականությամբ, բանակի արդիականացմամբ, զինված ուժերի համալրմամբ այս բոլոր խնդիրները լուծվել։ Այսինքն խնդիրների լուծումը միանշանակ գտնվում է ուժային դիրքում։ Այո։ Եվ այսինքն իհարկե դիվանագիտությունը կարող է նպաստել դրան բավականաչափ, բայց միայն դիվանագիտական բանակցային գործընթացներով այդպես հուսադրող ակնկալիքներով կամ գերտերություններից կամ միջազգային այլ ուժերից կամ նույնիսկ աղապահների որևէ ակնկալում կամ զսպում ակնկալելով բնականաբար հարցը չի լուծվելու իշա արտախանության շամեն ժողովրդի։ Դա լուծելի է բնականաբար ուժի ստման միջոցով, որովհետև ուժը զորվում է ուժի միջոցով, ասում Ադրբեջանը շնորհիվ կրկին իրականացնում է ուժային քաղաքականություն, բոլոր հարցերը ինչում է տոտալ ուժի գիրառման միջոցով, եւ դրա համար չունի որևէ դաշտապիկ այսինքն եթե անգամ միջազգային մաքի միջազգային արտարադատության դատարանի վճիռը չի կարողանում կանխել Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունները, միջազգային իրավունքի մարդասիրական նորմերի կոպիտ պահպանները, ապա ինչ հայտարարության եւ ինչ կոչերի մասին կարող է խոս գնալ ընդհանրապես։ Այսպես է Ադրբեջանը շատ խորամանկ քաղաքականություն է նաև իրականացնում։ Հոգեբանական ճնշումներ է գործադրում միջազգային հանրության վրա փորձելով մանիպուլացնել նրանց կազմքը։ Եվ ճանապարհ է առաջարկում ակնայից դեպի Ստեփանակերտ։ Այո ծննդամթերքի դեղորայքի տեղափոխման, որտիսի քեստը դրանով կարողանանք անխել այնտեղ մարդասիրական աղետը։ Եվ որ Ադրբեջանը արտահայտությունը վերաբերում է սոց պրոգրամատիկան, Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքացիների։ Այո։ Այդ խմբի, որոնք կազմում են պրոգրամատիկություն, եւ որոնք բնականաբար գտնվում են իր տեսքան համանadrական իրավունքի իրավաբանության ներքո։ Ուհ։ Եվ այստեղ նա առաջարկելով այդ այլընտրանքային ճանապարհը, փաստորեն ուղղակի մեջ է ներդում արտահայտանը, որ եթե նրանք ընդունեն այդ տարբերակը, բնականաբար նրանք արդեն իսկ կանաչ լույս են վառում Ադրբեջանի հետ տոտալ ինտեգրացիայի։ Այո։ Այսինքն կլանման մասին եւ դրանով փակվում է Արցախյան հակամարտության ամբողջ այս շրջապուլը։ Հակառակ բարակային է, օրինակ արտադրությունը չի ընդունում այս տարբերակը։ Ահա։ Կարծում եմ ողջամտորեն չպետք է դա ընդունվի, ապա Ադրբեջանը ասում է մանիպուլացիան միջազգային հասարակայնության կարծիքը, որ Արցախահայերը հրաժարվեցին մարդասիրական օգնությունից։ Այո։ Նրանք փորձեցին ամեն ինչ անել, բայց Արցախագիտ չգնաց նրանց առաջարկների մեծ առաջ։ Ուհ։ Դուրսի գնդակը գտնվում է նրանց դաշտում եւ այդտեղ կարծում որևէ մեկը արդեն սկսի Ադրբեջանի նեղացի ինչպես որ չազգային շատ փորձագետներ, պետություններ, հա։ Ուհ։ Որոնք առավելապես սկսում են արդեն հայերին նեղացնել Արցախ հայաստանը։ Ուրահազ ես առաջարկ եմ ներկայացնում, բայց դուք չեք օգտվում այդ առաջարկից։ Եվ այստեղ ինչ են, ես հատկապես շեշտում միջազգային հարության եւ մարդասիրական իրավունքի դասեմ ծնանկությունը բայց գոնե ներգործության բացակայությունը որովհետեւ փոքր երբ որ 90-ական թվականներին մենք ենք ուժեն քաղաքականության փորձում հասնել հաջողությունների եւ ըստ էության կարողացել ենք ազատագրել մեր հողերը այո բուֆերային գոտի ստեղծել անվտանգության գոտի նվաճելով այդ շրջանները այդ ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեր դեմ արձակել էր 4 բանաձև հիշում եք դրանք։ Այո։ Եվ այդ բոլոր բանաձևերի մեջ էության մեզ կոչ է արվում, որովհետև մենք դուրս գանք այսպես կոչված բռնակցված կամ օկուպացված տարածքներից։ Բնականաբար մենք քաշ գիտակցում ենք, որ նրանք տարածքները բնականաբար նախ պատմական հայրենիքի մի մասն են։ Այո։ Երկրորդը մենք դա ազատագրել ենք նրա անվտանգության ապահովման նկատառումներով։ Ուհ։ Եվ երրորդը դրանք անկենսական մինիմումն է, որ դիլե բալում է ունենալ հավետան երաշխիքներ, որ պետության անվտանգության ապահովման պետք է որ ակնառու եղավ այս պատերազմից հետո, որովհետև կորցնելով այդ տարածքները, կորցնելով Շուշին եւ Հադրութը եւ Ադրբեջանը եւս պետության արտաքին մատնելով անպաշտպանության, մենք տեսնում ենք, որ անպաշտպանը մնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, նաեւ Սյունիքը, եւ ուստի մեր տեսանկյունից դա ապարատված է եղել տեսեք անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այն ժամանակ այդ բանաձևերով ըստեյքան չկարողացավ մենք դիտել որպեսզի մենք հետ կանգնենք այդ որոշումներից որովհետև դա մեզ համար ուներ գոյաբանական նշանակություն իսկապես հիմա դեք նույն բանը կատարվում է ըստեյքան բայց հակառակ դիրքերի այո այո որովհետև ըստ ադրբեջանի իրենց համար այդ տարածքները հիմա շատ կենսական գոյաբանական ռազմավարական նշանակություն անկախ դրանից դա ակասում է միջազգային արդարադատության մարդասիրական նորմերի նրա ընթացքում ցեղասպանության կենթարկվեն քաղաքացիները էթնիկ զտման կամ այլ մարդասիրական ավերտ արձակվում դա որևէ նշանակություն չունի դեռ համար ես չեմ ասում մեր համար էլ նշանակություն ունի բնականաբար մեզ համար աստղան գոյամարտը աստղան պատերազմը էգզիստենցիալ բնույթ ունի դեռ համար ավելի շատ զավալապաշտական բնույթ հիմա իրենք իրենց ռազմավարական հերարանպատակներ իրականացնելու համար շարունակում են այդ ավելապարտությունը եւ իրենք տեսնենք ունի դա որքան էլ կոպիտ է հնչում դա արդարացված է այո իրենք տեսնենք ունի դա ռազմավարական ազգային պետական շահերի առաջ մղման առումով հնարավորաբար են այլընտրանք թե չունեն դրա մենք այստեղ չեն կարող հանդիպել հայկական գործոնի արդարացում ըհը եւ ուստի իրենց թուրք եղբայրակից ժողովրդի հետ միանալու, միավորվելու նպատակով նրանք բնականաբար պետք է նաև միջանցքեր բարձրացնեն եւ ի վերջո Հայաստանը տնտեսական եւ ռազմական էքսպանսիայի միջոցով ենթարկեն տոտալ կապիտուլյացիայի։ Դա է նրա վերջնական նպատակը։ Սա այն է, որ մենք չենք դիտացում դա արված են խաղաղության բացանքային օրակարգերով, ուտոպիստական կամ իդեալիստական պատկերացումները, որոնք ռեալ պոլիտիկայի հետ բացարձակ որևէ կապ չունեն, չեն խոսում Հայաստանի անվտանգային ռազմավարական շահերի հետ։ Դրանք բխում են Ադրբեջանի անվտանգային շահերի դրամաբանությունից եւ ըստ էության կարող են մեզ համար ունենալ չափազանց վտանգավոր եւ աղետալի հետևանքներ։ Պարոն Թորոսյան, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու եւ բովանդակային զրույց ունենալու համար։ Սպասենք առաջիկա զարգացումներին։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հաջողություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրներ իրավաբան Վահե Թորոսյանը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Thank you